Iam infanetoi disvolvas egoismon. Lia cares urseto estos pli granda ol mia. Al infanoi malplacas iam en tre junai iaroi, se ili sentas mal avantagion. Se ili mem trovigas en avantagia situatio, tio estas mal pli gena por ili. Studajo montras, en Norda Americo, la infana egoismo, disvolvigas aparte frue. Ciu usonai infanoi estas pli justai, ol iliai sam agiuloi en Hindio, Peruo au Ugando? Studajo montras, sen depende de la propra culturo, al infanoi malplacias el teni malavantagion, cae ricevi malpli ol aliai infanoi. Set tamen, shaines regi pri justezo en la landoi mal samai opinioi, kiui estas pludonatai alla sequa generazio. Usona esplorista teamo comparis la justemon de infanoi en agio inter quar cae dec quin jaroi el Canado, Indio, Mexico, Peruo, Senegalio, Ugando cae Usono. Parope, subtivitite lau agio cae sexo, pli ol octcent sestec infanoi, ludis diversain variantoin de la tiel nomata ultimato ludo. La estro de la experimento offertis en la testoi, kiel recompenson por justezzo, diversain frandajoin, au lau justa attribuo, au favore al unu e la infanoi tiam infano decidis por si cae sia passiva cun ludanto. Se la decidanto tiris je verda tenilo, la infanoi ricevis la dolciajoin lau antaue fixita distona ordo. Se la infano tiris la rugian tenilon, neniu ricevis recompenson. La decidantoi en la ludo, el ciui sep nazioi, ofte complete malacceptis offertoin, se al ili estis attribuotai mal pli da recompenso ol al siai spectantoi. Ili sentis la construon de la ludo ciel mal cae acceptis conduti ne socie rilate alla alia infano, cae ancau perdi la propran, ecce mal grandan recompenson dum tiu egois mema conduto aperis en usono cae canado iam ce quargis sesiaruloi, Mexicai Mexicae infanoi nur cum dec iaroi condutis tiel. Las tiencistoi conjectas, che infanoi en culturoi cum pli granda concurado disvolvas pli frue mal emon contrao la propra malavantaggio ancau plua resulto supposigas egoismon la infanoi. En tutte nur mal multai infanoi resignis pri recompenso, se ili mem estis ricevontai pli grandan recompenson ol ilia cun ludanto. Nur en pli alta agio, alla infanoi el Usono, Canado, cae Ugando, la propra avantaggio estis malagrabla la socia premo en occidentai industriae socioi, por tracti ciuin homoin egale ca juste, laula esploristoi povus ludi rolon ce tiui culturai differenzoi. La similain resultoin en Ugando, la sciencistoi explicas per la influo al infanoi flanque de instruistoi el occidentai landoi de quie devenas la justemo ce la homoi? Ciu gi estas denasca au lernita? Tio ocupas esploristoin jam de longe. En gis nunai studajoi, tamen oni consideris plei ofte nur infanoin el ricai industriae landoi.